elm əhlinin dərslərinə o niyyətlə qulaq asanlar var ki, oradan e, hər hansı bir səhv tutub onu yayırlar. Belə, belə bir insanlara sizin nəsihətiniz nə olardı? Mən onlara nəsihət eləyərdim ki, Allahdan qorxsunlar. Bunun yeganə yolu Allahdan qorxmaqdır. Bunun ikinci yolu yoxdur. Və Allahdan qorxsunlar. Və Allahdan qorxsunlar, Allahdan qorxsunlar. Və fitnə yaymasınlar. Çünki bu tarix boyu fitnə əhlinin siması olubdur. Elm əhlinin sözlərini özlərinə görə kəsib götürmək. Onların əqidələrini dəstədiyi, dəstədiyi məqamı kəsib götürmək. Və elm əhlinin sözlərinə əlavələr, ziyadələr etmək və yaxud da elm əhlinin danışdığı sözlərdən nə isə silmək. Bu fitnə əhlinin siması olub tarix boyu. Bunun ilacı təqvadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Mâ yelfizu min kavlin illâ ledeyhi rakibun atid." Tələffüz ettiğiniz her söz Rakib ve Atid melekler adında melekler tarafından yazılır. Her əməldə hesaba çəkiləcəksən. La yuqadir sagiratan və la kabiratan illa ahsaha. Allah etdiyiniz heç bir əməli buraxmayacaq. Nə böyük əməl, nə kiçik əməl, hamısından bir-bir hesaba çəkiləcəksən. Mömin qeyri-mömindən nəfs hesabı ilə çəkilir, çəkin seçilir. Bu seçim və yaxud da onlardan olan fərqlərdən biri də nəfs hesabıdır. Yəni sən onlara tövsiyə eləyərdim ki, sən elm əhlinin müəyyən sözlərini kəsib, elm əhlinin qəsd eləmədiyi bir şeyi və onlar öz qəsdinə görə yaymağın, Allah səni bundan hesaba çəkəndə nə cavab verə biləcəksən? Buna hazırsanmı? Onlara bunu tövsiyə edirəm ki, özünüzü təhlükəyə atmayın və bu islah əhlinin, elm əhlinin siması deyil. Ona görə bugün, qardaşlar, həqiqətən dəhşətə gəlirik. Şeyxülislam İbn Teymiyyənin adı ilə təkvirçilər də istifadə edir. Mu'təzilələr də istifadə edir. Rafizilər də istifadə edir. Və sufilər də istifadə edir. Yəni, belə çıxırım ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə həm təkvirçi idi, Həm rafizi idi, həm mu'təzili idi, həm sufi idi. Şeyxülislam ibn Teymiyyə, Şeyxülislam ibn Teymiyyədir. Rahmkallah. Əhl-i sünnə vəl cəmaənin imamlarındandır. Və onun əhl-i sünnənin imamlarından olması əhl-i sünnə tərəfindən icmadır. Lakin o firqələr İbn Teymiyyənin sözlərini bəzi məqamlarda ona görə işlədiblər ki, hətta o bidətlərini yaya bilsinlər. Şeyhülislam ibn Teymiyyə rahimehullahın özü deyir ki, heç bir bidət və batil əhlinin batil əhlini görməzsiniz ki, insanların arasında batili saf olaraq, saf batil olaraq yaysınlar. Çünki hər kəsin batilə qarşı nifrəti var. Deyir, lakin bu batili haqla bəzətirlər ki, insanlara onu sıraya bilsinlər. İnsanlara onu yaya bilsinlər, insanlara bunu etiqada, insanlarda etiqada çevirə bilsinlər. Ona görə baxın, təkfirçilər bugün öz xurafi əqidələrini insanlara anlatmaq üçün və yaxud onlardan götürsünlər deyə bilirsə ki, qarşısındakı adam Şeyx İslamı təqdirə qoyur, onun sözünü dəstəkləmək üçün deyir Şeyx İslam belə deyir. Rafizi gəlib görsə ki, sən Şeyx İslamdan götürən bir şəxsiyyətsən, səni vahiməyə salmaq üçün, aldatmaq üçün deyəcək ki, Şeyx İslam belə deyir. Ona görə elm əhli elm əhlinin müxtəsər fətvalarını hər hansı bir hökmdə götürmür. Və elm əhlinin həmin məsələdə mövqeyini bilmək üçün təfsilat olan fətvalarına baxırlar. Təfsilatı ilə olan fətvalarına baxırlar ki, hətta onların qəst etmədiyi şeyləri onların dilləri ilə danışmasınlar. Qısacası, tövsiyə edirəm ki, alimlərin adı ilə bu yalana daxildir onların sözünün içindən bəzi yerlərini kəsib və onların qəst etmədiyi şəkildə yaymaq. Və sözün əvvəli ilə axırı əgər mənası dəyişirsə, dəyişəsiz şəkildə olan içində onun mənanı dəyişdirən heç bir hərfdə sən hərəkət etməməlisən. Nə artırmağa, nə azaltmağa haqqın yoxdur. Buna elmi xəyanət deyilir. Sadəcə elm əhlinin sözlərindən maraqlı və fikri tamamlayan müəyyən bir qırıntılar olarsa, onları yaymaq olar. Tutaq ki, bir adam nəsiyyət eləyir. Nəsiyyət əsnasında qeybətdən danışır, nəmmamlıqdan danışır, zinanın haram olmasından danışır, haram mal yeməməyindən danışır. Deməli, bir nəsiyyətdə dörd mövzu var. Sən o mövzuları qırıq-qırıq eləyib insanlara təbliğ elə bilərsən ki, hər mövzunu insanlar gözəl şəkildə qulaq assın. Tutaq, bir dərs 20 dəqiqədir və 20 dəqiqəyə bir dəfədə oturub qulaq asanlar azdır. Sən o mövzuları 5-5 dəqiqə, 3-3 dəqiqə bölüb təbliğ edə bilərsən ki, daha çox istifadə olunsun. Amma bitmiş bir fikri ifadə edən bir kəlməni ortadan müəyyən bir hissəsini kəsərsənsə, hansı ki müəllifin və yaxud danışan insanın, insanın qəsdinə müxalif olur, onu o şəkildə yaymağın elmə xəyanətdir. Allahu aləm.